الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق kad smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati.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 telbijom, Kazali smo šta je to telbija, kakvoća telbije, kada se izgovara, kada se prestaje izgovarati i tako dalje. I kada smo zadnji put govorili o nije tu, spomnjali smo da se nije donosi sa srcem. I da je mjesto nije ta u srcu, a da se ne izgovara jezikom. No međutim, neka braća su nam govorila da kada su išli na hađ, da su im njihovi vodiči naređivali da izgovaraju nijet riječima. Kažemo, ovo je poznato kod velikog dijela fakriha, kod velikog dijela islamskih učenjaka i pravnika, da je legitimno izgovarati nijet riječima na hađu. Naročito na hađu. U drugim ibadetima ne, ali na hađu da je to legitiman postupak i da je to lijepo da se izgovori. Ja ću vam pročitati šta kaže šehol Islam Ibn Taymije po pitanju izgovaranja nijeta riječima. Kada je pitan o tome, kaže, rahimehullahu ta'ala, Alhamdulillah, nijetu tahareti min vudu'in, wa guslin, wa tejemumin, wa salati, wa sijami, wa lhađi, wa zekati, wa lkefarati, wa gajri zalike min ibadati la teftakiru ila nutqin lisanu. باتفاق أئمة الإسلام بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم Kaže šehol Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala u svojim fetvama u 22. tomu na 140. stranici Hvala Allahu. Nije tahareta od abdesta i gusula i tejemuma i za namaz, i za post, i za hađ, i za zekjat, i za iskupine i druge ibadete nije potreban izgovor jezikom za te nijete. Po konsensusu islamskih učenjaka. Po konsensusu islamskih učenjaka nije znači obavezno izgovarati te nijete jezikom. Već nijet se donosi srcem, a ne jezikom po konsensusu islamskih pravnika. Kaleu lafada bilisanihi galatan bi hilafi ma neva fi kalbihi Kjane li atibaru bima neva, la bima lafal. Pa kaže dalje šeho li sam ibn Tejmije, a kada bi čovjek izgovorio nijet jezikom pogrešno i suprotno onome što je u srcu, bila bi, kaže, pouka i gledalo bi se ono što je u srcu, a ne ono što je na jeziku i ono što je izgovorio jezikom. Dakle, jasno vidimo iz ove riječi da šeho Islam ibn Tejmije smatra da se nijet za sve ibadete, pa i za hađ, ne izgovara, znači, jezikom, već se donosi u srcu. Na drugom mjestu u svojim fetvama, u 26. tomu, na 59. stranici kaže Del meta lebba qasidan lin ihrami in akada ihramuhu bi ittifaq al muslimin wala yajibu alayhi an yatakallama qabla at talbiyati bi shay kaže kada čovjek učini telbiju želeći time kasiden ili hram, znači nijeteći i hrame, njegovi i hrami su zanijećeni i tako znači ulazi u obrede po konsensusu islamskih učenjaka. I ne treba ništa da izgovara svojim jezikom prije telbije. Ništa. Znači telbija je ta koja se izgovara na glas, a ništa drugo se ne izgovara na glas, kako kaže šehol islam i vrta im je jel. I onda kaže dalje, rahimehullahu ta'ala, ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة No međutim kaže, spore se islamski učenjaci, da li je pohvalno da se to izgovori jezikom? Da li je pohvalno? Kao što kaže što se spore po pitanju izgovora nijeta za namaz. Was-sawabu المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك فكاجه دلي الشيخ الإسلام ابن تيمية والصواب المقطوع به a ispravno, kategorički, ono što tvrdi šeho Islam ibn Tejmije, u što nema sumnje, jeste da to nije mustahab i da to nije pohvalno činiti jezikom, jer poslanik sallallahu alaihi wasallame nije došao sa takvim postupkom. Nije tako nešto poučio ovaj ummet, ali ih salatu wasalam. Dakle, vidimo iz ovih riječi da šeho l'Islam ibn Taymije smatra da nije pohvalno izgovoriti nijet riječima. Ne na hađu, niti u drugim ibadetima. Kada je govorio šeho l'Islam ibn Taymije o Telbi na narednoj stranici, znači u 26. tomu na 60. stranici, kaže nakon što je spomenuo Telbiju, kaže فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أتكلم به في ابتداء الحج والعمرة Ovo je, kaže ono, što je poslanik sallallahu alaihi wasallam učinio legitimnim svome ummetu na hađu i na umri. Da se izgovara, znači, telbija, ona da se izgovara povrišenim glasom na početku, kada se ulazi znači, u hađske obrede, na hađi na umru, samo to nije drugo, znači nema ništa drugo što se izgovara, što se izgovara jezikom osim telbije. Kaže poznati hanetijski pravnik Ibnul Hammam u svome dijelu Šarhu Fethel Kadir, a ovo je jedno od najpoznatijih hanetijskih fikskih dijela od ovoga islamskog učenjaka koji je umro 681. hijđarske godine, kada je spominjao hađ i kada je spominjao nijet vezan za hađ, kazao je, lijepo je čovjeku da donese nijet i jezikom, pohvalno je, ako nije dovoljno jak njegov nijet u srcu. Znači, nema ona odlučnost u srcu, nije dovoljno jaka, pa joj treba neka potpora, pa kaže, lijepo je da se donese i nijet sa jezikom. No međutim, kaže, ako je dovoljno jak nijet u srcu, onda nema potrebe da se donosi nijet sa jezikom. I nakon toga što je to spomenuo, kaže, Olem na'lem, arruate li nusukihi, alaihi salatu wassalam, faslan faslan qattu, روى واحد منهم أنه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول نويت العمرة ولا الحج nakon što je rekao da ako čovjek ima dovoljno jak nijet i odlučan nijet, odlučnu namjeru srcem, da nema i da nema potrebe i da ne treba izgovarati nijet sa jezikom, rekao je, i ne znamo prenosioce koji nam prenose obrede poslanika sallallahu alaihi wasallam, paslan, paslan, dio po dio, znači jedan po jedan obred. Nikada, ni jednoga od njih da je rekao kako je čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da izgovara nevojitu l'umrate u alel hađ. Nije tim umru i nije tim hađ i tako dalje. Riječi hanefijskog pravnika Ibnul Hammama u dijelu Šerhu Fetel Kadir u kojima jasno kaže da nije preneseno od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je izgovarao da je izgovarao nevojitu l'umrate u al hađ. Da je izgovarao, znači da nije ti umru ili hađ. I to zaista nigdje nije preneseno u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaže Sejid Sabik u svome poznatom dijelu Fikhu Sunne u prvom tomu na 480. stranici kada je govorio o ihramima pa je spomenuo nijet وقد سبق الكلام على حقيقة النية وأن محلها القلب I kaže, mi smo prethodno govorili o nijetu i o propisima nijeta i spomenuli smo da se nijet donosi u srcu. Znači kako za hađ, tako i za druge, tako i za druge obrede. Poznati hanefijski pravnik Ibn Uđejm kaže u svome dijelu El Bahru Raik u drugom tomu na 346. stranici. فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات kaže ovaj hanefijski pravnik rahimehullahu ta'ala fel hasilu zaključak da je izgovaranje nijeta riječima općenito novotarija fi džemi'i ibadat u svim ibadetima u svim obredoslovnima je bidat po Ibnu Nudžejmu izgovarati nijet riječima. Ove riječi Ibnu Nudžejma prenio je drugi hanefijski učenjak Ibnu Abidin u svome dijelu Hašijetu Ibnu Abidin u trećem tomu na 560. stranici kaže no međutim postoje ipak neki argumenti koji ukazuju da se može nijet izgovoriti riječima. Da se ipak može znači nijet izgovarati riječima. Koji su to argumenti? Koji su to argumenti koji im dokazuju ovi islamski učenjaci da se može izgovarati nijet riječima? Prvi argument je hadis koga bilježi imam Buharija u kome Enes ibn Malik kaže klanjao je poslanik sallallahu alaihi wasallame u Medini podne četiri rekiata i ikindiju dva rekiata na Dhul Hulejfi. وَسَمِعْتُهُمْ يَسْرُحُونَ بِهِمَا جَمِيعًا pa sam ih, kaže, čuo kako gromkim i povišenim glasom izgovaraju ih. Kako izgovaraju njih dvoje gromkim i povišenim glasom. Šta znači ovaj hadis? Šta znači izgovaraju njih dvoje povišenim glasom? Ibn Hajar el Askalani u svom dijelu Fethul Bari, komentar Buharinog sahiha, kaže Ej bil hađi on umra. To jeste izgovaraju njih dvoje povišenim glasom, gromkim glasom, hađ i umru. Znači spominju, spominju, hađ i umru. I ovo je također došlo u hadisu, također od Enesa ibn Malika, koga bliži ibn Hibban u svome sahihu i koji ispunjava uvjete Buharije i muslima, u kome Enes ibn Malik kaže o semijatuhum jasruhune bihima džemijan el hađi wal umra. I čuo sam ih kako gromkim glasom povišenim glasom izgovaraju ih hađ i umru. Pa spominju, znači, hađ i umru. Kako su to poslanik sallallahu alaihi wasallam i njegovi ashabi izgovarali povišenim glasom hađ i umru? Šta su oni to govorili? I to nam je došlo u hadisu koga bilježi Ibn Hibban i Hakim i koga vjerodostanim smatra imam Hakim, Zehebi i šejh Albani, u kome se navodi ponovo od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Lebejke bi hađetin wa umretin man. Lebejke bi hađetin wa umretin man. Odazivam ti se sa hađom i umrom man skupa. Kao što je došlo u prvom slučaju, jasruhune bihima sa njima dvoma, jeli džemijan skupa i ovdje je došlo odazivam ti se na hađ i na umru i na umru skupa. Pa je ovdje rekao lebejke. Znači, lebejke znači telbija. To je, je li telbija od tog glagola potekla. Lebejke, pa ti se odazivam. Pa ne može se ova riječ koristiti kao nijet. Jer je to telbija. To je odazivanje telbija koja je legitimna po konsensusu islamskih učenjaka. Kaže šeho li sam Ibn Taymije u svojim fetvama u 26. tomu na 59. stranici وَكَانَ يَكُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا I kaže, govorio je, poslanik sallallahu sallam, jeli, u svojoj telbiji odazivam ti se na umru i hađ. Pa je znači šehol islam ibn Taymije iz ovih riječi razumio da se radi o telbi. Kaže, kjane je kul, wa kjane je kulu fi telbijetihi. Poslanik sallallahu sallam je govorio u svojoj telbi, pa je spomenuo ovo što je poslanik sallallahu sallam govorio ili izgovarao, ili smisao toga. Pa je znači razumio da se tu radi o telbi, a ne da se radi o, o nijetu. Ibn Battal, poznati komentator Buharinog sahiha, kada je govorio o ome hadisu, koga prenosi Enes, ko sam je tuhum jasruhune bihima džemijan, i čuo sam ih kako ih izgovaraju povišenim glasom, gromkim glasom, kada je govorio u svome znači komentaru na Buharin Sahih u četvrtom tomu na 220. i 221. stranici spominje i cijelo vrijeme govori o telbiji. Nigdje nije spomenuo nijeta. Nigdje nije spomenuo nijeta. Znači, Ibn Battal, poznati komentator Buharinog Sahija, i to je jedan od najstarijih komentara Buharinog Sahiha, razumio iz ovoga hadisa da se radi o telbiji, a nije razumio da se radi o nijetu. Pa bi, znači, ovaj hadis ukazivao na telbiju, a ne bi ukazivao na nijet. Isto je ovo razumio i imam Bedrudin El ajni u svome dijelu Umdetul Qari u devetom tomu na 170. i 171. stranici kada je spomenuo ove riječi Anasa ibn Malika o samijatuhum jasrohune bihima džemijan i čuo sam ih kako ih povišenim glasom izgovaraju cijelo vrijeme govori o telbiji i kako je propisano i legitimno da se telbija izgovara povišenim glasom. A nigdje ne spominje nijed. Pa znači islamski učenjaci neminovno iz ovih hadisa razumijevaju da se oni odnose na telbiju, a da se ne odnose na nijed. A sigurno da je razlika između nijeta i telbije. Ovo također potvrđuje i četvrta predaja i četvrta verzija od Enesa ibn Malika ponovo. Kako bilo imam Buhari u svome sahihu, u kojoj kaže lebba bihima džemija pa je donosio telbiju sa njima dvoma, sa njima svima skupa. Pa je donosio telbiju, leba telbija, jeli. Opet izgovaraju telbiju. Pa ova predaja pojašnjava prethodne predaje da se radi o leba izgovaranje telbije, a da se ne radi nikako o čemu. Oni je tu. I bitno je ovdje naglasiti da su ove sve predaje došle od Enesa ibn Malika od Enesa ibn Malika. Pa jedna pojašnjava drugu. Jedna verzija znači pojašnjava pojašnjava drugu. Vidimo dakle da ovaj hadis ne može koristiti kao validan argument za izgovaranje za izgovaranje nijeta na glas. Već da se ovdje znači radi samo o telbi. Drugi dokaz koga koriste ovi islamski učenjaci jesu riječi Aisha radijallahu ta'ala anha kako bilježe imam Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama, da je kazala u opisu hađa poslanika sallallahu alaihi vseleme, fe minna men ehelle bi umretin, wa minna men ehelle bi hađetin. Kaže, pa je bilo od nas onih koji su učinili ehelle ihlal za umru, a neki su učinili ihlal za hađ. I ovo se spominje isto tako značenje ovoga hadisa, I smisao se spominje u predaj Ibnu Abbasa, koji bilože Buhari je muslim, ehelle nebiju sallallahu alaihi wasallam, da je učinio poslanik sallallahu alaihi wasallam ihlal, jel na hađu. I slično ome se prenosi od Džabira Ibnu Omera, kako bilože ponovo Buharije je muslim u svojim hadijskim zbirkama. Znači, došlo je u najvjerodostojnijim hadisima da se spominje ehelle. Ovdje je nastao spor i razilaženje među islamskim učenjacima šta znači riječ ehelle. Ehelle juhillu ihlalen, šta je značenje te riječi? Kaže imam El Taberi u svome tefsiru, imam El Kurtubi u svome tefsiru, i šehol islami lute imi u svojim fetvama, i imam El Aini u svome dijelu Umdetul Kari, imam El Šaukjani u svome dijelu Nailul Autar, imam El Sanaani u svome dijelu Subulu Selam, i Ali Qari u svome dijelu Merkatul Mefatih, da je značenje riječi ehelle općenito to znači podizanje glasa da je helle znači podizanje glasa. A u El Kamusul Muhit, poznati riječi karapskog jezika, stoji u Ehelle Mulebbi i učinio je hlal, taj koji čini telbiju, kaže, digao je glas sa svojom telbijom. Pa je znači Ehelle dizati glas. Kažu neki islamski učenjaci, ovdje je Ehelle znači nijetiti ihrame. Donijeti nijet za ihram je poslanik s.a.v. donio nijet za ihram i dizao svoj glas pri tome. Pa tako znači, kažu donio je nijet, jeli ehele, donio je nijet, a potom je digao svoj glas kako Enes kaže da je čuo ih kako izgovore to gromkim, kako izgovore to gromkim glasom. No međutim, ispravno je da ehele znači dizanje glasa. U ovome slučaju sa telbijom. U ovom slučaju sa Telbijom, kako je došlo u ovim predajama i kako će doći u drugim hadisima koje ćemo spomenuti. Pa je znači ihlal, ehelle juhillu ihlalen, to je dizanje glasa. To je dizanje glasa, a nije nijet. A nije nijet. To potvrđuje hadis u kome poslanik s.a.v. kaže, kako bilježi imam Ibu Davudu u svome sunenu, sa ispravnim lancem prenosilaca, Iza istehelle al mevludu vurith kada istehelle al mevlud, kada istehelle znači to novorođenče, ima taj istihlal, ima pravo na nasljedstvo. Šta je ovdje istehelle, istihlal, od istog je znači glagola, kada digne svoj glas, kada zaplače. To jeste kada ga majka njegova rodi i kada iziđe iz majčine utrobe, tada pusti svoj glas i zaplače. Pa to znači, znači, dizanje glasa, dizanje glasa novorođenčeta. I to potvrđuje također jezičko značenje u kome se kaže, na primjer, istihlalul matar. Šta je to istihlalu al matar, istihlal kiše? Istihlal kiše je kada kiša pada i onda one kaplice udaraju od zemlju i tako se dobija glas. Dobija se znači zvuk kiše koja pada na zemlju. Pa to je istihlal. Istihlalun matar. Pa je tako, ihlal, to je znači dizanje, dizanje glasa. Ovo potvrđuje, ovo što smo kazali, potvrđuje također predaja u kojoj Džabir, rahimehullahu ta'ala, kaže, kako bilježi ima muslim u svome sahihu, فهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك do kraja telbije. Kaže, pa je učinio ihlal sa teuhidom lebejk Allahuma lebejk, pa je spomenu telbiju. Pa je jasno ovdje ko dan da su ashabi razumjeli da se pod ovdje ehelle misli na telbiju. Fe ehelle bit teuhid. Pa je znači učinio taj ihlal sa teuhidom. Šta je ihnan? Kaže, rekao je, odazivam ti se, Allahu moj, odazivam se, pa je izgovorio telbiju. Pa se znači radi o telbiji, a ne radi se nikako o nijetu. I ovu predaju bilježi ima muslim u svome sahihu. Kaže imam Ebul Abbas el Kurtubi u svome djelu el Mufhim, a to je komentar muslimovog sahiha, i kaže imam Enneovi također u svome komentaru muslimovog sahiha koji se zove el Minhaj, fe helne bit teuhid, pa je učinio ihlal sa tim teuhidom, znači spominje ovaj hadis, kaže, kažu njih dvojica, znači, rekao je, lebejke Allahumma lebejke, lebejke la, pa su spomenuli telbiju. Pa su znači i komentatori hadisa razumjeli da se pod ovim hadisom i sa ovim hadisom misli na telbiju, a da se nikako ne misli na izgovor Nije ta odnosno da se riječi sa riječi ehelle, juhillu misli na telbiju i na povišeni znači glas izgovaranja telbije. Ovo isto što sam spomenulo Džabira, potvrđuje i predaja Ibn Omara, koju bilježe imam Buharija, imam muslim, svaki u svojoj hadijskoj zbirci, u kojoj Ibn Omar radijallahu anhu kaže Samijatu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallame juhillu mulebbiden jekulu lebejke Allahumma lebejk, lebejke la šarike leke lebejk, do kraja telbije. Kaže, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallame juhillu, znači ihlal donosi, mulebbiden, To je počešljane kose na, na poseban način, kada se stavlja ulje na kosu, što je lakše za putnika, pa mu se neće kosa raščupati. Čuo sam ga, kaže, kako čini ih ihlal, tako lijepo počešljan, i govori, lebejke Allahumma lebejke, lebejke la šerike leke lebejke, pa je spomenut albi. Čini ihlal, opet znači ehelle juhilu, znači kod Ibru Omera, znači šta? donošenje znači telbije i izgovaranje telbije, a nije izgovaranje, nije izgovaranje nijeta. Vidimo da i ovaj drugi hadis Ajše u kome se kaže feminna men ehelle bi umratin wa minna men ehelle bi hađetin od nas ima koji, onih koji su donijeli ihlal za umru, neki su za hađ, da to nije nijet, već da se radi znači o telbiji. Vidimo da ovaj hadis dakle ne može također biti argument jer Ovdje ehelle znači donijeti telbiju, a ne znači ne znači znači povisti glas jeli sa telbijom, a ne znači povisti glas sa nijetom kao što smo objasnili. Neki islamski učenjaci također smatraju izgovor nije ta legitimnim na osnovu telbije. Kažu ovo je telbija i može se izgovoriti telbija riječima i telbija je poput nijeta. I telbija je vid nijeta. Pa to smatraju da je nijet. No međutim, ispravno je da je telbija telbija, a da je nijet nešto drugo i da se to razlikuje. I ispravno je kazati da je telbija u stvari vid zikra koji je došao u ovoj kakvoći, na ome mjestu. Vid zikra, ništa, ništa više znači od toga. Pored ovih razilaženja među islamskim učenjacima, islamski učenjaci smatraju da je osnova čovjeka da nije ti svoje ibadete u srcu. Da je osnova da nije ti svoje ibadete u srcu. I da je pouka u onome što se nalazi u srcu, kao što smo spomenuli, od riječi šehova i ibn Taymije na početku kada smo spominjali, da je osnova i da se gleda u ono što je u srcu, a ne u ono što je na jeziku, jeli kada se tiče nijeta. Kaže Imam Ennevovi u svome dijelu El Međmu'a u sedmom tomu na 235. i 236. stranici. Kad ihramu huwa niyetu bil qalb. Kaže a ihram odnosno ulazak u obrede to je nijet koji se donosi u srcu. Wa amma al-lafz bi dhalika fa mustahab li tawkid ma fi al-qalbi kama sabaqa fi niyyati as-salati wa niyyati al-wudu. Kaže a što se tiče izgovaranja nijeta riječima, to je samo kaže da se potvrdi smisao nijeta i to je pohvalno, kao što smo govorili o tome, po pitanju nijeta za namaz i nijeta za abdest. Fejnik tesare ala lafzi dunel kalbi lem je seh ihramuhu. A kada bi čovjek izgovorio znači svoj nijet samo jezikom i ne bi nijetio srcem, njegovi ihrami, odnosno njegov nijet ne bi bio ispravan. وإن اقتصر على القلب دون لفظ اللسان صح إحرامه كما سبق هناك. A kada bi donio nijet sa srcem, a ne bi ga izgovorio jezikom, njegov nijet bi bio ispravan. Vidimo dakle da islamski učenjaci smatraju da je osnova u srcu. Da je osnova u srcu. I da se znači nijet donosi u srcu i da se gleda u ono što se nalazi jeli, u srcu. Kaže šehol Islam Ibnul Muleqin u svome dijelu El I'lam u šestom tomu na 66. stranici Thumma bade zalike ثم je naakidu bin nijeti bil kalb min gajri lafzin kema je naakidu saumu biha fakat inde malikin o šafje. I kaže Ibn Muleqin, i znaj nakon toga da se ulazi u hađ i u hađske obrede sa nijetom koji se donosi u srcu bez izgovora riječima, kao što se jeli, ulazi u post, samo sa nijetom. Znači, samo sa nijetom posta bez izgovora jezikom, kod imama Malika i Šafije. Šehol Islam Ibn Molekin je ovdje spomenuo imama Malika i Šafiju, no međutim, to je također i kod drugih islamskih učenjaka isti, znači, isti slučaj. A u poznatom hanetijskom dijelu El Ihtiyar li Ta'lil al Muhtar u prvom tomu na 185. stranici stoji: "Wa in nawa bi qalbihi ajza'a." A kada bi donio nije samo u srcu, znači ne bi izgovorio jezikom, to bi bilo, to bi bilo dovoljno. To bi bilo dovoljno, znači jer je to osnova, jer je to osnova. No međutim, hanetijski učenjaci smatraju ipak da je lijepo donijeti, znači nijeti sa jezikom. A u dijelu Bedaju Sanaja, poznato znači dijelo hanetijskog fikha, U drugom tomu na 366. stranici stoji وَسَوَاءٌ تَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ مَا نَوَا أَوْلَا لِأَنَّ النِّيَّةَ عَمَلُ الْقَلْبِ لَا عَمَلُ اللِّسَانِ Kada je govorio o nijetu, nakon što se može izgovoriti nijet jeli, riječima i da je to pohvalno, kaže nakon toga, a svejedno je izgovorio nijet sa jezikom ili ga ne izgovorio. Znači, to ne utječe na ispravnost. I kaže dalje, jer je nijet dijelo srca, a nije dijelo jezika. Znači, da je nijet dijelo srca i da se to čini srcem, a ne čini se jezikom. No, međutim, neki učenjaci smatraju ovo pohvalnim radi potvrde nijeta koji se nalazi u srcu. A svi priznaju, pa vidimo i hanefijski učenjaci, da kategorički svi tvrde da je osnova nijeta u srcu za sve i badete. Znači, da je osnova nijeta u srcu za sve i badete. Ovdje na kraju možemo spomenuti predaju koju spominje Ibn Rajab al-Hambeli u svome dijelu al-Džamija na 32. stranici u kojoj kaže Saha an Ibn Omara أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فقال له أتعلم الناس أوليس الله يعلم ما في نفسك kaže Ibn Rajab došlo je u vjerodostojnoj predaji od Ibnu Omara da je čuo čovjeka kako pri nijećenju i hrama kaže Allahu moj, ja hoću da obavim hađ i umru. Pa mu je rekao, zar to ljudima govoriš šta želiš, kao da se hvališ pred ljudima, zar Allah ne zna šta je u tvojoj duši? Zar Allah ne zna šta je u tvome srcu? Jel? Pa je znači Ibn Omer osudio riječi ovoga čovjeka koji je donosio nijet na glas ili koji je na glas znači govorio ono što želi. Tako da ono što se spominje u mnogim fikskim knjigama da je lijepo čovjeku da kaže Allahumma inni uridu el hađe fe jesir huli i tako dalje, to nema svoje osnove u hadisima poslanika sa osanem. Znači da kaže Allahu ja hoću hađ pa olakšaj mi taj hađ i tako dalje, to nema osnove u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. U svakom slučaju, islamski učenjaci se znači spore oko ovoga pitanja i postoji razilaženje oko toga da li je legitimno izgovarati nijet jezikom na hađu ili ne. Veliki to broj pravnika smatra legitimnim i dozvoljenim i pohvalnim. Stoga nije mudro kazati da je ovaj postupak novotarija, jer postoje hadisi iz kojih se može razumjeti da bi ovo značenje moglo biti ispravno. Pa međutim, ispravno je kazati da je prioritetnije i preče i bolje ne činiti to jezikom, jer argumenti su ipak jači na strani onih koji kažu da se nijet donosi samo u srcu, da se ne izgovara jezikom, budući da poslanik sallallahu alejhi ve wasallam nije to znači tako činio, već je donosio nijet u srcu. U svakom slučaju, fiksko pitanje oko koga postoje razilaženje među islamskim učenjacima, pa nije ispravno nikome znači da osuđuje stav drugoga, naročito po pitanju ovdje hađa, drugi ibadet imaju drugi propis, to sigurno nije legitimno kod drugi ibadeta, no međutim po pitanju hađa, budući da jedna skupina učenjaka kazala da se može kazati, kažemo to je slabije mišljenje, a prioritetnije i odabranije mišljenje da se to ne čini jezikom, već samo srcem, vallahu ta'ala, a'lamu. Mi smo zadnji put zaustavili se kod Telbije i govorili smo nešto ukratko o Telbiji. Danas ćemo samo spomenuti ovdje, vezano za Telbiju, nekoliko hadisa koji govore o odlikama Telbije. Da vidimo kakva je odlika čovjeku koji izgovara Telbiju. Da ne bi čovjek od Mikata pa do Harema izgovarao Telbiju, a ne zna kakve su odlike. Znači da bi čovjek znao kakva ga nagrada čeka za Telbiju koju izgovara. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga prenosi Ibn Mes'ud ako ga je zabilježio imame Tirmizi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, koji god čovjek završi u ihramu, jedan dan, zalaskom sunca zalaze i svi njegovi grijesi. Zalaskom sunca zalaze i svi nestaju, ne, nestaju njegovi, jeli, svi grijesi. Ovo je spomenuto, znači, u poglavlju vrijednosti i hrama i telbije. Pa ovaj je, znači, hadis više vezan za ihram nego za samu telbiju. U drugoj predaji, se kaže neće ni jedan musliman, mu'min, izaći i učiti telbiju Allahu odazivajući mu se na hađ, a da mu neće svjedočiti sve što je sa njegove desne i lijeve strane do kraja zemaljske kugle. Kad čovjek izgovara telbiju i sve što je njegove sa njegove desne strane i sa njegove lijeve strane do kraja zemaljske kugle, sve će mu to svjedočiti na sudnjem danu da izgovara o telbiju. Pa znači izgovarati telbiju je pohvalno i lijepo i velika nagrada. I ne treba čovjek, znači u tome vremenu kada se vozi od Mikata ili putuje ili leti od Mikata do znači prema e, Meki ili prema Džedi, nije bitno, ne treba znači da to vrijeme izgubi i da ostavi znači a da ne izgovara, a da ne izgovara telbiju. A u drugoj predaji stoji da, da će mu svjedočiti i drvo i kamen i sve živo znači do kraja zemaljske kugle, da ćemo svjedočiti sa njegove desne i sa lijeve strane. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednoj predaji došao mi je kaže Džibril i naredio mi je da naredim ashabima svojim prijateljima da dižu svoje glasove sa telbijom. Da dižu znači svoje glasove izgovarajući izgovarajući telbiju što sigurno ukazuje na odliku same telbije jer je Džibril došao pa naredbi gospodara te barak je o da obavijesti poslanika sallallahu alejhi sallame i da mu naredi, da naredi znači ashabima da izgovori telbiju povišenim glasom. U jednoj predaji koju bliži imame tabarani koja je dobra od Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kada čovjek iziđe na hadž i kada god donese koji tekbir, a imaju znači mjesta gdje su propisane za se tekbiri, Ili čovjek obuče i hrame, bit će, kaže, obradovan. Pa su kazali čime o Allahov poslaniće, hoće li biti obradovan džennetom, kaže da, bit će obradovan, bit će obradovan džennetom. Ovo su, dakle, neki hadisi koji ukazuju na vrijednost telbije, na vrijednost telbije koja je sunnet kod većine islamskih, kod većine islamskih učenjaka. Kada čovjek dođe ili kad stigne u harem, u Meku, treba uobziriti nekoliko adaba koji će se pridržavati kada ulazi u Meku. Što spominju fakihi u svojim dijelima. Šta to čovjek treba obziriti kada ulazi znači u Meku? Čega da se pridržava? Kažu islamski učenjaci, prvo ući će u Meku u prvom dijelu dana, izjutra. Jer je tako učinio poslanik sallallahu alaihi wasallam kako se navodi u hadisu Ibn Omara koga bilježe Buhari i Muslim. Da je ušao u Meku u vremenu duha, To je znači ono vrijeme jutra nakon sabaha, nakon izlaska sunca. U tom znači vremenu došao je poslanik sallallahu i ušao u Meku. No međutim ako čovjek ne može ući u Meku u tom vremenu, ući će znači kada je u mogućnost da uđe. Neće znači čekati posebno da bi ušao zbog nemogućnosti da to učini. Ako bi ušao po noći u Meku, ne smeta isto tako. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve obavio umru po noći odnosno ušao je u Meku, ušao je u Meku po noći, znači nije čekao dan. Nakon toga lijepo je da se čovjek okupa za ulazak u Meku, ako ima mogućnosti. Prije ulazka, znači u Meku, da se okupa. No, međutim, danas uglavnom hađije koje pristižu nemaju neke mogućnosti, već se kupaju, znači zadovolje se sa onim kupanjem, jeli, na Mikatu, gdje se oblače, znači i hram ili gdje se nijete i hrami. Bileži imam muslim u svome sahiju od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu, da bi došao u Zu Tawa, jedno mjesto prije Meke, pa bi tu, kaže, sačekao zoru, potom bi se okupao, potom bi ušao, znači, u vremenu duha, u prvom, znači, dijelu dana, ušao bi u Meku. Potom je spomenuo da je tako činio poslanik, salallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Treća stvar, lijepo je čovjeku da uđe u harem sa vrata koja se zovu Babu Beni Šejbe. Vrata plemena Benu Šejbe, No međutim, ti vrata danas više nema. Ta vrata nisu danas više poznata. Bila su negdje tamo iza Mekamu Ibrahima u davno vrijeme, no međutim, ta vrata danas više nisu poznata. To su ona vrata na koja su kazali mušici kada su se posvađali oko onoga kamena ko će ga dići, kako bilježi imam Bejherpi u svome sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca, kako kaže Neuvi Olmeđmua, Posveđali se kako će dići taj kamen. Pa su kazali, ko prvi uđe na ova vrata, neko on presudi kako će i ko će i šta će. Pa je ušao na ta vrata poslanik, sallallahu alaihi wasalam, pa je presudio, znači, šta će uraditi. Ako ne može, to može ući na vrata, babu selam, ili ako uđe na bilo koja druga vrata, inša Allah, neće, neće smetati. Da uđe u meku skrušeno i smireno. Jer dolazi da obavi jedan od najčasnijih ibadeta. Pa onda ne treba čovjek znači tu da se ponaša kao što se ponaša u nekim drugim vremenima ili mjestima, već treba znači da ima ipak skrušenost jer je došao da posjeti Allahovu te barak je otala kuću i u najvrednijem znači mjestu na zemaljskoj kugli. Kada ulazi u harem, što će kazati? Kada ulazi u džamiju, odnosno u mekanski harem, šta će kazati? Kazat će ono što kaže kada ulazi u bilo koju drugu džamiju kazat će, znači, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li ebuabe rahmetik. U ime Allaha, neka je mir i spas na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallame, gospodaru moj, otvori mi vrata svoje milosti. Ko ne zna na arapskom, kazat će na svome materijem jeziku, ne smeta a neće kazati dovu koja se često spominje, u kojoj se kaže Allahume ente salamu minke salam, hajina rabbuna bi salam i tako dalje, ova dova nju je zabilježio imam el Beheke i Šafija i ona je potpuno slaba, neispravna. Pa nema posebne dove za ulazak u čavu. Jel? Nego je uči se dova koja se uči za bilo koju drugu džamiju kada se ulazi u nju. Znači iste su, iste su dove. Kada uđe čovjek u Keabu, prvo što će početi sa njim je tavaf. Prvo će znači početi sa tavafom. Počeće znači prvo da tavafi. I tako je sunnet. No međutim, što će uraditi sa svojim stvarima? Jer samo da ne bi sada bila ovo puka teorija, a u praksi bude nešto drugo. Šta da uradi sa svojim stvarima? Da stavi svoje torbe na leđa i da tavafi. Neće. Fakihi kažu najljepše je čovjeku da dođe i da prvo tavafi, da ne ide nikuda. Jer je tako činio poslanik Salalasaleme kako se navodi kod Buharije u njegovom sahihu. Prvo što je učinio, kaže Ajša, kada je ušao, jeste tavaf. No međutim, našao sam u Hanefijskoj fiks, uh, fikskoj knjizi Edurul Muhtar da se kaže otiće, kaže, i obavit će tavaf nakon što smjesti svoje stvari. Nakon što smjesti svoje stvari. Ovo ne zato što je sunnet. Sunnet je da on prvo tavafi, no međutim nemogućnost i veliki problemi i poteškoće koje bi izazvao tavaf na takav način, onda s fakih dozvoli, kaže neka prvo smjesti i osigura svoje stvari, a onda nakon toga neka neka tavafi. No međutim, fakihi su pogrdili da čovjek dođe i da ide tražiti hotel i smještaj i mjesto i da onda ide tavafiti već mora znači to biti unapred obezbijeđeno. Ili prvo da tavafi pa da onda nakon toga, nakon toga da traži. I ovo je znači spomenuto u Edurul Muhtar u drugom tomu na 492. stranici. Kazali smo znači da je prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio kada je ušao u Meku bio je šta? Tawaf. Da je prvo tawafio. Dobro. Hoće li klanjati tehijetul mescid prije tawafa? Kad uđemo u džamiju trebamo klanjati tehijetul mescid prije nego što sjednemo. Da li će klanjati tehijetul mesridu kjabi? Tehijetul mesridu su dva rekiata, znači koja se klanjaju kada čovjek uđe u džamiju. Da li će klanjati ta dva rekiata kada uđe u harem? Neće. Nego će početi odmah sa čime? Sa tawafom. Kako je učinio Allahu poslanik, salallahu alaihi wa alaihi wa sallame. Dobro, ovdje se postavlja drugo pitanje. Ima li za Kabu, odnosno za Al-Mesridul Haram, ima li Tehijetul Mesrida uopšte? Kada čovjek tavafi i nakon toga hoće da sjedne. Treba li klanjati dva rekiata? Poznato je kod fakiha da se kaže i navodi se hadis u kome se kaže Tehijetul Mesridi et tavaf. Tehijet mesjidul harama je tavaf. Da tavafi što je njegov tehijet. No međutim, ovaj hadis nikakve osnove nema. On nigdje nije zabilježen u poznatim hadijskim zbirkama i učenjaci hadijskih stručnjaci osudili ovaj hadis. On nema svoje osnove. Pa je ispravno da čovjek prije nego što sjedne, iako je obavio tavaf, treba da klanja dva rekiata. Ako već nije klanjao ona dva rekiata, iza kamo Ibrahima. Ako je klanjao ta dva rekiata, onda spada tehijetul mesečica njega. No, međutim, ako nije klanjao, treba klanjati dva rekiata tehijetul mesečica, jeli, kao što se čini i u drugim, znači, džamijama. A kaže za ovaj hadis da je tehijet, da je tehijet ili pozdrav uh, harema, da, su, da je tavaf, kaže za njega je Zejalej, Ibnu Hadžeri, i Šeh Albani drugi da nema nikakve osnove, da ga nema nigdje sa lancem prenosilaca. Znači hadis izmišljen, hadis izmišljen. Znači počeće prvo sa tavafom. Što se tiče onoga koji obavlja, koji je mu temetija, obavlja onu prvu vrstu hađa o kojoj smo govorili, kad smo govorili i spominjali vrste hađa, on obavlja tavaf umre. Tavaf umre. Dok onaj koji je karin ili mufrid, on obavlja tavaful kudum. Tavaf dolaska. Tavaf dolaska. Pa većina hađija će obavljati, inša Allah, kod nas bar, hađ ovaj koji se zove, jeli temetua. Pa će obaviti, znači, prvi tavaf umre. A tavaf je i jedan i drugi isti. Samo je stvar znači šta je čovjek, šta je čovjek u nijetu, kakvu vrstu hadža znači obavlja. Šta je u stvari tavaf? Tavaf je da čovjek dođe i da obiđe sedam puta sedam krugova oko kjabe. To je tawaf. To se zove tawaf. Jer u arapskom tawaf je tufu znači kružiti oko nečega. Pa ovdje tawaf znači kružiti. Oko čega? Oko kjabe ibadet Allahu Đelešanu. I nije dozvoljeno čovjeku da kruži nije oko čega drugog osim oko kjabe. Ibadetom. Pa kad bi neko kazao, hajmo kružiti oko džamije neke druge u Medini talafiti. Kažemo, nije dozvoljeno. Šta je to? Haram. Hajmo talafiti oko kabura nekog tamo evlije. Kažemo, haram. Hajmo talafiti oko kabura nekog šeha. Haram. Haram. Ne može. Samo se tavafi isključivo oko kjabe. Hajmo tavafiti oko kabura poslanika, sallallahu sallam. Haram. Neka je Allaho poslanik, ne može se tavafiti oko njegovog kabura. Tavafi se isključivo oko kjabe. Tavaf. Ibadetom. Allahu te barake, o te Tavaf, kao i drugi obredi, ima brojne nagrade, ili spomenute su hadisu brojne nagrade onome ko tavafi, znači oko Kjabe. Mi ćemo spomenuti, inša Allah, neke od hadisa, ukratko da vidimo kakva je nagrada čovjeku koji tavafi, koji znači obavlja tavaf oko Kjabe. Da čovjek ne bi mislio samo tako okružimo oko Kjabe, ne, prvo to je ovaj odziv Allahu i Tebarak i Otala naredbi da se tavafi oko Kjabe, a potom i pokornost poslaniku sallallahu alaihi vseleme, znači ugledanje, ugledanje znači na njegovu praksu. Kaže Ubejt ibn Umeir, rekao sam, kaže ibn Omeru, kaže vidim te da samo dotakneš ova dva dijela ili ova dva ćoška od Kjabe. To jeste onaj jemenski dio i onaj dio gdje je El Hajar al Esod, gdje je crni kamen. O tome ćemo prišli, inša Allah, kasnije. Pa je rekao Ibn Omar, čuo sam poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da je rekao, kaže, doticanje ta dva ugla, briše čovjeku grijehe njegove. Doticanje, ta dva ugla, briše čovjeku njegove grijehe. A ne možeš to doticati osim samo jeli, u tavafu. U drugom hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, koji je ispravan, kaže se u njemu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao čovjek neće dići svoje stopalo, niti će ga spustiti u tavafu, znači tavafeći, a da mu Allah zbog svakog tog njegovog znači, koraka ili dizanja i spustanja stopala ne upiše deset dobrih dijela, izbriše mu deset loših dijela i podigne mu deset stepeni i deset deređa. Znači ovaj hadis isto tako ukazuje bezrezervno na vrijednost znači tavafa oko Allahove tebara kao tala kuće Keabe. U hadisu Ibnu Abbasa koga bliži Tirmizi Ibnu Hibban koji je vjerodostojan kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame tavaf oko Keabe je namaz ovaj hadis bitan. Kad budemo govorili o propisima, ovaj hadis veže se za brojne propise. Tavaf oko kjabe je namaz. Samo što je Allah dozvolio u tavafu da pričate, a u namazu ne možete pričati. Pa zato, kada neko bude pričao, neka priča samo hajr i samo dobro. Neka priča samo hajr. Pa je čovjek u tavafu, u namazu. Pa kada bude tavafio, neka priča dobro, neka priča hajr ili neka, ili neka šuti. U hadisu Abdullah ibn Amr ibn Al-Asa radijallahu ta'ala anhu kaže čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao ko tavaf je oko Kabe potom klanja dva rekiata kao da je oslobodio roba. Kao da je oslobodio roba, znači ima takvu nagradu. A u predaji Ibn Abbasa, koji je vjerodostojna, koju bilježi imam Tirmizi, koju je ocjenio dobrom, Ibn Huzeyme, Ibn Hibban, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme jedan jako lijep i vrijedan hadis. A svi su hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme vrijedni i lijepi. U ome hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao tako mi Allaha. Allah će na sudnjem danu poslati crni onaj kamen. El hađaru lesvod, crni kamen koga mi dotičemo rukom i poljubimo ga. Poslaće ga, kaže, i će taj crni kamen dva oka sa kojima će vidjeti. I će jezik sa kojim će pričati. I kaže, svjedoći će svakome onome koga je istinski i istinito dotaknuo. Kamen. Allahu dragi, taj i taj spomene ga po imenu, vidi ga i ima jezik, kaže, taj i taj, taj i taj je mene je istinski dotaknuo. To jeste onaj čovjek koji dođe sa nijetom ispravnim, dođe sa nijetom ispravnim, znači da obavi hađ Allahu te barake o teala. U predaji isto Abdullah ibn Amra ibn Al-Asa stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao doći će crni kamen na sudnjem danu veći min Ebi Kubejs, veći od Ebu Kubejsa. A Ebu Kubejs je jedno brdo u Meki, koje je nazvano po jednom čovjeku, koji se zvao tako Ebu Kubejs, koji je bio kovač. Pa je nazvano po njemu to ime dobilo, znači to brdo je dobilo ime po njemu. Biće, kaže, veći od tog brda, imaće jezik i dvije usne. Imaće jezik i dvije usne, pa će znači govoriti i ukazivati na svakoga onoga, znači pogledajmo da će doći samo on, ne samo to, nego da će biti velik, ogroman, pa da će govoriti, ukazivati na svakoga onoga koga je dotaknuo. Kaže Imam El Munziri da je ova predaja dobra, bilež ima Mahmed u svome musnedu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ibn Abbasa da je crni kamen spušten iz dženneta bio je bijeli od mlijeka, pa su ga pocrnili grijesi sinova Ademovi. Kamen je bio bijel, ali ljudi su toliko griješili i greške i prestupe pravili da je taj kamen pocrnio. Pogledajte kako kamen, znate njegovu tvrdoću, i njegov sastav, kako crni od grijeha ljudski. Šta mislite kako onda srca crne? kako srce čovjeka pocrni od grijeha koje čini i prestupa koje čini prema Allahu te barake o teala. U drugoj se predaji kaže Ešeddu bejadan mine selđ bio je bijeli od snijega. U jednom je predaj od drugo je snijega, isto je značaj. Znači bio je bijel, pa je danas crn, potpuno crn, garav od ljudskih grijeha. Od ljudskih, od ljudskih grijeha. No međutim, alhamdulillah, došao jedan hadis koji nam malo olakšava a, ovu našu tegobu koju osjećamo da smo i mi od onih koji su učestvovali da taj kamen izgubi svoju bjelinu, u kome se kaže spušten je crni taj kamen iz dženneta, bio je bijeli od snijega, pa su ga ocrnili grijesi ehlu širka. Mušički grijesi su ga pocrnili mušički, znači grijesi, a inša Allah da nisu grijesi vjernika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji Abdullah ibn Amra ibn Lasa, opet u drugom hadisu koji bliži imam Tirmizi ibn Hibban, crni kamen i meqamu Ibrahim, ono mjesto gdje se klanjaju dva rekiata, o čemu ćemo isto tako posebno govoriti, to su dva dženecka bisera. To su dva dženecka bisera da Allah Đelešanu nije ugasio i utrnuo njihovo svjetlo, osvjetlili bi sve što je između istoka i zapada. Da Allah Đelešanu nije ugasio svjetlo, znači crnog kamena i mekamu Ibrahima, oni bi osvjetlili sve što je između istoka i zapada. U predaju bilježi imam tirmizi, znači Ibn Hibban i ona je ispravna. U drugoj predaji stoji jedan hadis Subhanallah. Koga ne može svati osim opet vjernik. I većinu hadisa i ajeta i dini vjeru ne može svati osim vjernik, pravi mu'min. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu od Bejheqija, koji je vjerodostojan, crni kamen i Mekamu Ibrahim, to su džennetski biseri. A da ne njih nisu utjecali ljudski grijesi, oni bi osvijetlili sve što je između istoka i zapada. I ne bi ih dotaknuli ni zevo i ahe. Zevo i ahe je čovjek koji je rođen kao šepav ili čorav i slično tome, koji ima znači neku mahanu na svome tijelu. Vala se qimun niti bolestan od bilo koje bolesti ila šufi, a da ne bi ozdravio. Dođe čovjek šepav ili čovjek bolestan, bilo koje bolesti, samo dotakne taj kamen, istog mi momenta ozdravio. Da nije bilo ljudski grijeha. Pogledajte kako je čovjek neprijatelj sam sebi. Allah mu da hajr i da mu dobro i onda on to dobro okrene u zlo i nepokoran svome gospodaru te barak je oteala i onda tu nepokornost i griješenje osjeti cijela zajednica ljudska do sudnjega dana. Jer se kamen nikada više taj neće promijeniti pa da osvijetle ono što je između istoka i zapada. A u drugoj predaji stoji da ga nije dotaklo to paganstvo i taj džahilijet, da ko bi ga god dotakao, znači od ovih skupina, da bi ozdravio. A na zemlji nema džennecko ništa osim on. A na zemlji nema ništa džennecko osim osim on, znači osim kamen. Pa su ovo znači neki hadisi koji ukazuju na vrijednost, koji ukazuju na vrijednost tavafa, oko Bejtullaha, znači oko Allahove te barake o teala kuće. Tavaf je propisan i legitiman Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih pravnika. Kaže, kaže uzvišeni Allah te barake o teala ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق a potom neka uklone neprijatnosti sa svoga tijela i neka svoje zavjete ispune, a potom neka tavafe oko stare drevne kuće, to jeste oko Kjabe. I kaže uzvišeni Allah tabarak i otala, inne safa wal marwate min ša'airillah, femen, had, femen hađal bejte e u i'tamar, fela džunaha alejhi en je tawafe bihima. Safa i Merva to su Allahovi znakovi i Allahovi ajeti na zemlji, a onaj ko Znači, hađ obavlja ili umru, nema, znači, nema grijeha da obiđe oko njih. Pa je ovo, znači, tavaf ili, znači, hodanje saji između safe i merve. Ali mi smo ovdje, znači, govorili o tavafu i govorimo o legitimnosti tavafa kuranskim ajetima. Tavaf, da bi bio ispravan, on ima svoje šartove i svoje uvjete koji se moraju ispuniti. Bez koji, znači, ne vrijedi tavaf, ako se ne ispune. Kada čovjek dođe da tavafi oko Kjabe, mora ispuniti određene uvjete. Mi sada govorimo o hađskim propisima malo opširnije. Možda je to za neke naporno, ne mogu sve shvatiti tako dalje, no međutim mi ćemo na kraju ovoga sažeti opet sve. A na kraju svih tih predavanja opet ćemo napraviti jedan poseban sažetak svih tih predavanja te serije, tako da imamo znači svi ukratko o propisima hađa. Pa ako bude opet ponovo znači potrebno da se nekome ukaže na neki propis, neće biti znači problema, moće znači svako dobiti ovaj odgovor i moće mu biti ukazano što treba činiti u datom momentu. Da bi se tavaf ispravno obavio, treba ispuniti nekoliko uvjeta. Prvo je da je čovjek na taharetu. Da je na taharetu od malog i velikog hadesa, znači da nije niti džunup i da je pod abdestom. I da mu je čista odjeća od nečistoće. I da mu je čisto tijelo od nečistoće. I da ima pokriveno stidno mjesto, avret. Kako znamo ovo? Odakle znamo ovo? Znamo iz hadisa koga smo pretuno spomenuli, kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Et tawafu bil bejti salatun illa enna Allahe ebaha fihi kelam. Kružiti oko kjabe, to je namaz. Jedino što je Allah dozvolio u tome namazu, šta da se priča. Da se priča. Pa svi drugi propisi koji vrijede za namaz, vrijede za tavaf. Osim priče. Tu je dozvoljeno čovjeku da priča. Nije Allah te barek tala htio da nije htio opteretiti vjernike time. No međutim, u protivnom, mora ispuniti sve druge uvjete. Pa mora znači biti pod taharetom. I ako bi tavafio bez tahareta, njegov namaz bi, njegov tavaf bi bio neispravan. Znači njegov tavaf bi bio neispravan. I zato čovjek mora paziti dobro kad tavafi da ne izgubi abdest. Jer kad izgubi abdest mora otići, promijenite abdest. A nije lahko izaći iz znači, samog tavafa i otići, promijenite abdest, to ponekad zna uzeti dosta vremena. Jako puno vremena i opterećenje za čovjeka. Pa zato čovjek kada uđe, lijepo je da prije tavafa obavi sve da se pripremi za tavaf i da uđe onako sa novim abdestom u tavaf da bi na najlakši način znači obavio da bi obavio tavaf. Pa neće znači neće znači tavafiti, a otkriti nešto s jednog mjesta, znači iznad koljena, muško ili ono što je ispod pupka, mora to znači pokriti, neće na njegovom tijelu biti ništa od nečistoće, niti na njegovoj odjeći, i jel bit će pod abdestom. Bileži imam šafija sa dobrim lancem prenoslaca od Ata, da je rekao, kaže, tavafio sam iza Ibnu Abbasa, Ibnu Omara. Pa kaže, nisam čuo ni jednog od njih dvojice da pričaju dok nije završil tavaf. Ili čovjek da priča hajr, ili da ne priča nikako. No međutim da se pri tavafu pričaju priče od kojih nema koristi i da ima čak nekakvi dunjalučki koristi, to nije mjesto. To se priča na nekom drugom mjestu. Tavaf je mjesto znači gdje će čovjek pričati hajr ili ili će znači šutati. Druga stvar ili drugi uvjet da bi tavaf bio ispravan jeste da tavafi oko Kabe ne da tavafi u Kjabi. Jer se nekada davno moglo ući u Kjabu. Uđe se u Kjabu i moglo se klanjati u Kjabi. No, međutim, to se danas više ne može. Tako je napravljeno da više ne ulaze tamo hađije, niti oni koji obavljaju umru. Ali može čovjek napraviti jednu drugu grešku. A to je kako ima Kjaba, to, to znači to je jedna građevina, četiri ugla, ima iza te Kjabe sa suprotne strane gdje bude Hadžar al-Aswad, gdje bude crni kamen, ima jedan polukrug, jedan zid koji je polukrug koji se pripisuje Ismailu salam. No međutim Ismail nema veze s tim. Ismail ne zna zato, salam. To su ljudi tako nazvali. Pa čovjek kada bi prošao pored može se proći pored njega i pored Kjabe. Kada bi prošao pored njega i pored Kjabe, taj bi mu taj bi mu krug bio pokvaren. Morao bi ponovo krenuti novi krug. Jer mora proći iza toga zida. Znači kako ima Kjaba ovako četvrtasta, ovdje iza Kjabe ovako ima jedan polukružni zid. Ovdje je Hajar Lesod, crni kamen je ovdje. Pa ima polukrug, znači. Mora kad tavafi, kad ide, mora proći iza polukruga. Ne smije doći ovdje do Kjabe i proći pored Kjabe da ide okolo da ovdje ostane polukrug. Jer ovaj polukrug je od Kjabe. On je sastavni, on je sastavni dio Kjabe. Znači, mora proći iza iza toga znači iza toga dijela. Šta je u stvari dovelo da danas nema da danas taj polukrug nije u sastavu Kjabe. Spomenut ćemo inšalav tala kasnije. Uglavnom mora znači obići oko Kjabe i toga tamo zida koji je iza i ponovo se vrati, tako bi bilo znači njegov tavaf ispravan. I tako sedam puta. Naredni treći uvjet jeste to što se spomenuli da treba obiti sedam puta. Pa kad bi čovjek obišao šest, izišao, bio bi kao onaj koji je klanjao, koji je klanjao tri rekiata, podne namaza. Pa ne bi mu bio ispravan namaz. Pa mora obići, znači, sedam, sedam puta. Počinje tavaf kod ovoga crnog kamena. Od crnog kamena ovako ima jedna crna crta povučena, u obliku pločica dole napravljena i svako je vidi kada dođe, odatle počinje. Mora početi prije nje. Mora, znači, kad ulazi u tavaf, mora nagaziti na tu crtu prije. Ako bi izišao van te crte, iako bi bilo taman 10 cm, i nakon toga tavafio, taj bi mu krug ne bi se računao. Nego morao, znači, doći ponovo, kad dođe do crte, onda počinje odatle, počinje prvi svoj krug. Pa mora, znači, šta? Ući prije crte. Pa bar malo. Bilo koliko znači da uđe prije, prije crte. I počinje znači kod crnog kamena i završava mu krug kod crnog, kod crnog kamena. Možda će neko kazati u redu. Tavafim i zaboravim koliko sam tavafa tavafio. Čovjek u onoj gužvi, ponekad tavaf zna biti po saha, tipo ili dva vremena, da se tavafi. Ili možda duže od toga. Pa kaže, zaboravio sam koliko sam krugova tavafio. Šta ću? Kažemo mu, razmisli koliko si tavafio, On kaže, sumnjam da li sam tri ili četiri. Kažemo mu, uzmi da si tri i nastavi dalje. I nema sehvi sežde. Kao u namazu, jel? U namazu čovjek kada ne zna da li je klanjao tri ili četiri, uzet da je tri i učinit će sehvi seždu. No međutim, ovdje će čovjek uzeti da je učinio tri kruga i nakon toga će dodati, znači, dodaći još četiri. Četvrti uvjet, njega smo već pomenuli, naznačila, to je da mora početi, znači, tavaf od crnog kruga od crnog kamena, oprostite. Znači od ne crte i da mora ponovo završiti tu. I peti uvjet je da Keaba bude sa njegove lijeve strane. Da Keaba bude sa njegove lijeve strane. Ako bila sa desne, prvo neće nikad otavafiti. Jer je nemoguće, jer on ide u suprot svim ljudima. I ne bi mu tava bio ispravan. Kada bi mogao tako, ne bi mu tavaf bio ispravan. Jer tavaf, jer Keaba mora uvijek čovjek biti preko ramena da je gleda sa lijeve strane. Znači da bude sa njegove lijeve strane. To su znači šartovi, uvjeti bez koji ne vrijedi tavaf. Ako bi bilo kojih od ovih šartova nestao, čovjek ne bi bio njegov tavaf ispravan. Mora ponoviti tavaf. Pa mora znači paziti da ovi šartovi, znači da ovi uvjeti budu svi ispunjeni, da budu svi znači ispravni na mjestu. Tavaf također ima i svoje sunnete. Ima nekoliko svojih sunneta. Prvi od otih sunneta jeste da čovjek poljubi ovaj crni kamen. Ovaj džennetski kamen da ga poljubi ako je u mogućnosti. No međutim, obično čovjek na hađu, pa čak i na umri, naročito u zadnjih deset dana Ramazana, nije u mogućnosti da ga poljubi. Čak jedan put smo bili na umri i ljeti, u sedmom mjesecu. Nije bilo nikakve mogućnosti da se priđe crnom kamenu. Ljeti. Da najveća žega i najviše kada ljudi, najmanje ljudi tada, jeli, da, da obavljaju umru i u sred dana ne može se doći, znači, do, do crnog kamena. To je izrazito teško. Pa ako čovjek bude u prilici ili vidi da može poljubiti crni kamen, neka to učini. A ako vidi da se mora gurati i gužvati i gurnuti muslimana i povrijediti muslimana i tako dalje, onda neka to čini, neka to znači ne čini, neka znači ne nastoji i neka se ne da poljubi znači kamen ili će time uznemiravati svoju braću muslimane. Omar radi Allahu ta'ala anhu kako bilježe Buhare je muslim je tavafio oko Kjabe i došao do kamena, poljubio ga. Možda će neko kazati zbog čega da ljubimo kamen. Kamen. Pa iako je dženecki kamen, zbog čega da ga ljubimo? Kažemo ljubimo ga, ne znamo hikmet i mudrost toga. To Allah za najbolje. No međutim, tako je poslanik sallallahu alaihi sallam činio. Omer radijallahu anhu koji je najbolje razumio vjeru i din, došao i poljubio taj kamen i rekao, kaže, ja znam da si ti kamen. Niti mi možeš štetu nanijeti, niti mi možeš kakvu korist pribaviti. Ali kaže, tako mi Allah da nisam vidio Allahovu poslanika te poljubio, ja te nikada ne poljubio. E to je braće slijedjenje. Ovo je slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da ti ne razmišljaš zašto? Pa treba li, ne treba li, pa onda sa filozofijom ovim ili onim putem da pobjegneš od obaveze ili od sunneta ili od slijedjenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nego znači da radiš ono što je činio Allahov vjerovjesnik, ali salatu ve selam. Ako čovjeka ne može poljubiti, onda neka ga dotakne rukom. Neka ga dotakne svojom desnom rukom i neka poljubi svoju ruku. Znači, ako ne može poljubiti kamen, neka dotakne svojom desnom rukom i neka poljubi i neka poljubi svoju ruku. Kaže Ibn Omar radijallahu ta'alanhu, tako se navodi da je došao i da je to učinio i rekao je, kako sam vidio poslanika, salam, da to učini, čini, nikada to ne bi, nikada to ne bi ostavio. Bili živan muslim. Znači, da se dotakne rukom, desnicom i potom se ruka poljubi. I bileži imam Buharija i muslim također od poslanika sallallahu alaihi sallam da je doticao crni kamen svojim štapom, pa bi potom poljubio svoj štap. Pa znači da čovjek dotakne ili štapom ili rukom ili tako da je poljubi svoju ruku, ne smeta sve to opravdano, inša Allahu teala. A ako ne može ni to, a obično ne može, a obično ne može, onda neka pokaže samo svojom rukom prema kamenu i neka donese tekbir. Ništa drugo. Pokaže svojom rukom i donese tekbir kako je došlo u hadisu koga bilježi imam Buharija. Ništa drugo ali tada neće ljubiti svoje ruke. Ovo je bitno. Poljubit će ruku ako dotakne kamen. Ako ne dotakne kamen, neće ljubiti ruke, nego će samo pokazati znači svojom rukom i donijeti tekbir. I tako će to uraditi u svakom krugu. Kako bilježi imam Buhari od Ibnu Abbas. Da će znači tako uraditi pri svakom krugu. U nekim se hadisima navodi šta je to mudrost da čovjek dotakne kamen. U hadisu koga bilježi Ibn Mađe, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, kaže da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, kaže, onaj ko dotakne crni kamen, dotakao je Allahovu ruku. Dotakao je Allahovu ruku. No, međutim, ovaj hadis je slab, nije vjerodostojan. Hadis je slab. Navodi se od Ibn Abbas, kako bilješ Abdurazak i drugi, da je rekao, Ibn Abbas kaže, crni kamen je Allahova desnica na zemlji on se rukuje sa svojim robovima kao što se musliman rukuje sa svojim bratom muslimanom. I kaže taj će, znači kamen se dočite onome koje dobročinstvo činio i koje, znači, obavezu svoju ispunio. I tako bi onoga učio je ruci Ibnu Abbasova duša, neće, kaže čovjek, dodaknuti taj kamen svojom rukom, i tražiti od Allaha nešto od dobara i hajrata, a da mu to Allah neće dati. Ovo su riječi Ibnu Abbasa. Kaže šehol Islam Ibn Tejmije, ima me san'ani u svom dijelu Suburu Salam i drugi da ova predaja vjerodostojna od Ibnu Abbasa. Da je predaja vjerodostojna kao riječi Ibnu Abbasa. Da je to Allahova desnica na zemlji. No, međutim, kaže neka druga ulema, Ibnu Abbas je prenosio dosta od Benu Israila, od Izraeličana, pa se ne može prihvatiti na ome mjestu. U svakom slučaju, bilo ono što je Ibn Abbas kazao ili ne bilo, mi kažemo da je ispravno da čovjek to dotakne odazivajući se i sljedeći praksu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. No međutim, kada se dotakne kamen, nakon što se poljubi, ne treba brisati svoje tijelo sa rukom to. Ma ljudi, dotakne kamen i onda briše tijelo. Pa ako ga boli negdje, po bubrezima, briše bubrege i tako dalje. To nije sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa Ima i dođe on, dotakne kameni, poreda ženu i djecu i sve ide i svi i trlja. Ne bila Allah dao berekete hajra. No međutim, traženje bereketa, teberuka, blagoslova, preko crnog kamena je bidat novotarija. Kao što je bidat tražiti blagoslov od kabur poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Da čovjek dotakne kabur poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa da sebe dotiče. To nije blagoslov. To nije propisano kod ehlu sunnata ol džemata. Tako isto doticanje ovoga kamena i draženje blagoslova. Jer ovo je već akida, ovo već ulazi u akaid. Pa vidimo da nekad i fikski obredi u sebi sadrže akaida dosta. Pa neće, znači, čovjek, nego će samo učiniti ono što je poslanik, sallallahu alaihi sallam, učinio, a to je da dotakne i da nakon toga poljubi svoju ruku. Dobro, kada čovjek ne može da poljubi kamen, niti može da ga dotakne rukom, pokazat će svojom rukom, ali hoće li se okrenuti tijelom prema kamenu ili će ovako sa strane pokazati. Vidimo dosta hađija tamo da se okreću tijelom i zastanu. I onda šta rade? Kad dođu do ove crte gdje je kamen, tu se pravi gužva. A nakon crte uvijek slobodno. Jer ovi ljudi odeše jedni, a drugi staju i pokazuju na kamen. I onda još kad ima nekakve svoje dove po tri, četiri lista da uči, koje nikakvog, nikakve osnove nemaju, onda se tu šta zaustavlja i tu se ljudi nagomilavaju, a vamo se pravi slobodno. I onda otuda ona skupina gurne i onda svi ljudi popadaju i onda nastane haos i nered. Da li će čovjek stati i okrenuti se, znači, prema, prema onome crnom kamenu, da ga, znači, da pokaže rukom prema njemu. Bideš ima Mahmed i Abdurazak i Tahawi u predaj jednoj od Omara radijallahu anhu da mu je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, kaže, o Omare, kaže, ti si, kaže, izrazito jak čovjek. Nemoj se, kaže, sa ljudima gužvati dok činiš tavaf. Nemoj se sa ljudima, kaže, gužvati dok činiš tavaf. Kaže, ako kaže nađeš mjesta, okreni se, kaže svojim tijelom, kaže prema kamenu i pozdravi ga rukom i kaže izgovaraj tehlil i izgovaraj tekbir, izgovaraj, kaže tehlil, to je znači izgovaraj la ilaha illallah i izgovaraj tekbir. No međutim, ova predaja ima slab lanac prenosilaca od omera. Nije ispravna. Pa ne može koristiti kao argument da se čovjek šta okrene prema, da se okrene znači prema kamenu i da pokazuje svojom rukom. Neka ulema kaže, ti ako dođeš da poljubiš kamen, da ga dotakneš rukom, moraš biti okrenut šta prema kamenu? Tijelom, je li tako? Jer ga ne možeš poljubiti da ga čovjek poljubi sa strane. Nego mora biti znači, okrenut tijelom prema kamenu. Kažu, pa ovdje isto tako kad pozdravljaš, ovdje je pozdrav na mjesto poljubca. A moraš biti kod poljubca, moraš da poljubiš kamen, moraš se biti okrenut znači, prema kamenu. E, kažu, tako je ovdje isto kod pozdrava, moraš biti okrenut prema kamenu. No, međutim, Allah najbolje zna da je ispravno da čovjek tu nestaje, nego samo da pokaže rukom i da prolazi, jer se tu stvara velika gužva i nastaju samo, znači, problemi u samom tavafu. Znači, samo će pokazati rukom i proći, nastaviti dalje, znači, sa tavafom. To je, znači, prvi sunnet. To je da se dotakne kamen crni da se poljubi, ili da se dotakne rukom pa da se poljubi ruka, ili da se štapom dotakne pa da se poljubi štap, ili da se samo znači pokaže i da se ovaj, znači da samo da se pokaže rukom i da se tekbir donosi. Drugi sunnet jeste tawafa da se dotakne onaj rukn el jemani, ugao koji je prema Jemenu okrenut. Jemenski taj ugao. Znači da se isto tako on dotakne rukom, kako bideš imam Buhari od Ibnu Abbas radijallahu ta'alanu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame dotakao taj jemenski ugao. Samo dotaknuti rukom, ništa više dotaknuti rukom. Ljudi dođu na hađ i čine mnoge bidate i novotarije. I između toga se čine brojne novotarije na ome uglu. Pa ga naprave kao da je el hađer olesvod. Pa onda svega i sve čega rade. Ja sam vidio ljude koji prekideju namaz prije imama da bi poljubio crni kamen. A on nije u tavafu. A ljubiti crni kamen mimo tavafa je bidat. Kada bi čovjek samo prišao, poljubio crni kamen i vratio se nazad, kaže, on ništa nisu radio. Uveo se stvar koja nije bilo vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, niti vrijeme ashaba. Kamen se ljubi samo kod tavafa. A on prekine namaz, pokvari sebi najvrijedniji ibadet, zbog čega? Zbog novotarije. Pogledajte šta je džehl i šta je neznanje. Što se tiče ona dva druga ugla, za njim se kažu irački i šamski, pošto ono okrenuti vam u gore prema Iraku i Šamu, po većini islamskih učenjaka, oni se niti se dotiču, niti se ljube, niti je vezano znači sa šta za ota dva, za ota dva ugla. Što se tiče onoga što ćete vidjeti da čovjek uzme svoju odjeću pa da trlja od kjabu i da sebe trlja nakon toga i posteki u neku ima onu, onu seđadu pa je trlja pa klanja na njoj kod kuće i tako dalje. To su sve bidati, bidati sve koji nemaju nikakve osnove u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mi smo pričali, a vrijeme ne stiglo. Ovdje smo, znači, zadnje što smo spominjali je, bilo je, znači, vezano za doticanje jemenskog ugla i da je to propisano, a da nije propisano na drugim uglovima, pa ćemo, inša Allah, nastaviti u našim narednim predavanjima govoriti o hađu i o hađskim obredima, ujedno o nekim vrijednostima nekih od hađskih obreda koji spomenuti u sunetu poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Neke ćemo podrobnije O, neke, o nekima ćemo podrobnije govoriti, o nekima onako globalnije, no međutim, je li sve po potrebi, ali bit će, znači, na kraju svakog od tih predavanja, bit će, znači, jedan, bit će jedan sažetak. Ovdje, znači, danas samo ukratko što smo govorili, to je bilo vezano za telbiju vrijednost telbije, pa smo govorili neke edebe koji su vezani ili etika koja je vezana za ulazak u Meku, to je da čovjek uđe u prvo vrijeme dana ako može, da se okupa, da uđe u harem sa babu Beni Šejbe ili sa bilo koji drugi vrata, ali ovih vrata više nema, da uđe smireno, poštovanjem i sa bogobojaznošću, ili da uđe u harem, da kaže onu dovu koja se kaže pri ulazku u bilo koju drugu džamiju, i govorili smo da Meka ima, odnosno da je li Bejtul Haram ima Tehijetul Mesjid, isto kao i drugi govorili smo o šartovima talafa, pa smo govorili da su da je to da bude čovjek po taharetom i da bude čist njegovo tijelo i odjeća i da pokrije avret, da mora kružiti van onoga dijela koji se zove, koji se pripisuje Ismailu, ali i salam, da mora kružiti sedam tavafa, ili sedam znači krugova, da mora početi kod crnog kamena i završiti kod njega i da mora biti mu kjaba sa lijeve strane. I govorili smo sunnetima tavafa, a to je da čovjek poljubi ili da dotakne crni kamen ili da pokaže svojim rukom ako ne može to. I spomenuli smo znači drugi ovaj sunnet, a to je da čovjek dotakne desni onaj, odnosno jemenski onaj ugao, a to je ugao koji dolazi kada se tavafi, on dolazi prije, prije El Hajarul Esvoda, pa ćemo nastaviti inšalotarom našem radnom predavanju. Allahu Teala alem, osallillahu ala nebina Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير الجزاء